vraćamo se kazivanju o Lutu alaihi salam koje se dogodilo za života Ibrahima alaihi salam. Lut je bio Ibrahimov bratić, sin Harranov, sin Talihov ili Azarov. Allah Želešanuhu ga je spomenuo 27 puta u Kur'anu u 14 sura. Otac mu je umro još dok je dijete bio pa je odrastao u Talihovoj kući s Amidžom i Ibrahimom kojeg je zavolio cijelim svojim bićem. Kada je Ibrahim alaihi salam bio bačan u vatru, a ona mu bila hladna i spas, kao što smo govorili, i kada mu ljudi pored tog očitog čuda nisu povjerovali, Lut a.s. je jedini povjerovao u ono o čemu je pozivao Ibrahim a.s. Allah Želešanuhu suri El-Ankebut 26. ajet kaže فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم I Lut mu jedini povjerova, a Ibrahim reče, ja se selim onamo kuda mi je gospodar moj naredio, jer je on uistinu silan i mudar. Spomenuli smo kako mu je Ibrahim a.s. nakon što se vratio iz Egipta u Palestinu, naredio da ide u mjesto zvano Muhtefika, koje se još naziva i Sodoma. Mjesto pored jezera, koje se danas zove Lutovo jezero, pored mrtvog mora. Sodoma je bila raskrsnica puteva i jak trgovački centar toga vremena. Njegovi stanovnici su bili svi do jednog nevjerni. Allah Želešanuhu o stanovnicima toga mjesta kaže فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين I mi iz njega vjernike izvjedosmo, a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo. Samo Lutova kuća su bili muslimani, svi ostali su bili kafiri. Nisu oni samo nevjerovali, mada bi im i samo to bilo dovoljan grije. Oni su bili razvratnici i teški griješnici. Od grijeha su pravu umjetnost pravili. Oni su prvi koji su počeli sa činjenjem grijeha homoseksualizma, koga niko prije njih nikada nije činio. Allah nam spominje početak toga grijeha u svojoj knjizi, pa kaže Ispomeni luta kad reče narodu svome Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima umjesto ženama, ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi. Tjelesnu nastranost su prvi počeli oni činiti. Zato danas pojedini pokušavaju dokazati kako se seksualna nastranost zapravo ponavlja u ljudskoj prirodi, da je ona u ljudskim genima. Šta je to? Šuplja priča. Niti je to prirodno, a još manje je to genetski. To je nastrano. To je razvrat, grije i gnusoba. To je propast prava. Nikad to prije lutovog naroda nije zapamćeno da je to bilo kojim slučajem prirodno i genetski, kao što neki žele da kažu, bilo bi poznato ljudima koji su zemlju nastanjivali prije naroda lutovog vremena. Allah Želešanuhu kaže قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Mi smo poslani narodu nevjerničkom, rekoše, samo ćemo svu lutovu čeljad spasiti. Poslanici su opisali taj narod kao nevjernički. Njihov poslanik Lut alaihi selam im je govorio Ete etune dhukrane min alamin wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum." Zašto vi, mimo sav svijet sa muškarcima općite, a žene svoje koje je za vas gospodar vaš stvorio ostavljate? Napustili su bračni život sa ženama, zamijenivši ga za takav sa muškarcima. Bel entum qawmun adun. Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite. Allah Želešanuhu prezire ovo dijelo, opominjući nas na njegovu pogubnost i odvratnost. Mnogo ajeta na njega želi posebno upozoriti. Tako se kaže i luta kada reče narodu svome, zašto činite razvrat na očigled jedni drugih, Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste u istinu bezumnici. Javno su blud činili. Pogledajmo njihova svojstva spomenuta u Kur'anu. Nijedan narod nije tako ružno opisan kao što je slučaj sa lutovim narodom. Nevjernici, griješnici, rasipnici, razvratnici, neznalice, pokvarenjaci bez mjere, koji svako zlo koji na zemlji postoji prelaze kojima je svako zlo postalo sastavni dio njihovog ponašanja i bića i luta kada narodu u svome reče vi činite takav razrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio s muškarcima općite, po drumovima presrećete i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite. Bludnečili su i drumska razbojništva provodili. Kad bi u klubovima gdje su zajedno vrijeme provodili, sjedili, isključivo bi činili sve sama nevaljala djela. Tako su izgubili svaki osjećaj stida, čak su toliko bezobrazni postali da bi glasno vjetrove ispuštali i tome se gromko smijali. Allah nas želi ovim kazivanjem podsjetiti da je to ružno i nevaljalo ljudskom biću nikako primjereno. Sakupili su u sebi sva značenja zla. Lud se jako namučio sa njima, počeo ih je pozivati, i lutov narod je smatrao lažnim poslanike, kaže Allah Želešanhu, kad im je njihov brat Lut govorio, kako to da se ne bojite?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 فما كان جواب قومه إلا أن قال ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Odgovor naroda njegova bijaše učini da nas Allahova kazna stigne ako istinu govoriš. Potpuno identičan odgovor naroda Nuhovog, Hudovog i Salihovog. I oni su izazivali govoreći daj nam Allahovu kaznu ako je istina to što pričaš. U drugom ajetu se spominje وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْ بِالنُّذُرِ A on im je bio prije prijetio silom, ali su oni u prijetnje sumnjali. Pozorio ih je na uništenje i nestajanje na Allahov azab. I sve je bilo uzalud. Oglušili su se i rekli وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ A odgovor naroda njegova glasio je istjerajte ih iz grada vašeg, oni su ljudi čistunci. Pogledajmo šta je za njih bio grijeh. To što se čiste, to je razvratnicima grijeh. Ne žele u tom mjestu nikoga, osim isključivo razvratnike, smeta im i samo jedan drugačiji od njih. Zaista je zanimljiva agresivnost griješnika i nevjernika nad vjernicima. Možemo reći da sa prvim širkom počinje i agresivni ateizam, iako se gotovo redovno žele vjernici predstaviti kao prijetnja za drugi. Samo Lut i njegove dvije kćeri nisu bili griješnici i pokvarenjaci u tom mjestu. Narod Sodome je čvrsto odluči protjerati Luta iz njegovog mjesta boravka i rekoše mu Ako se ne okaniš, o Lute, bit ćeš sigurno prognan. Ja se gnušam toga što vi radite, reče on. Lut alaihi salam poče u dovama moliti Allaha svemogućeg protiv njih. Rabbi neđini wa ahli mimma ja'analun. Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni radi. To je učinio nakon što je izgubio svaku nadu da će se opametiti i promijeniti. Čak ih nije mogao više ni pozivati. Prijetili su mu izgonom iz grada ako ih samo i pozove u Allahovu vjeru mogao je samo boraviti u svojoj kući i tu obožavati Allaha Đalešanuhu. Došao im je kao muhađir, nije imao zaštitnika od ljudi, ni rođaka, ni plemena, nikoga na koga bi se oslonio i ko bi ga zaštitio. Boraveći u svojevrsnom kućnom pritvoru dovio je Kale rabbin surni alel qawmil mufsidin. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi protiv naroda grešnog. Još jedno svojstvo tog naroda – vidimo kakva su svojstva imali ti ljudi. Tada se Allah odazva lutovim pozivima, posla svoje izaslanike, meleke, plemenite, Džibrila, Mikaila i meleka smrti. U nekim predajama se spominje kako je sa njima bio i Israfil. Na putu do lutovog naroda prvo posjetiše Ibrahima, alaihissalam, da ga obraduju sa Ishakom. Ibrahim ih upita koja je njihova zadaća a oni mu rekoše, poslani smo narodu grešnom, da sručimo na njih grumenje od ilovače, svako obilježeno gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli. Na svakom kamenu je bilo ispisano ime onoga koga će taj kamen usmrtiti. Kazna za one koji su prešli svaku granicu razvrata. Još jedan opis toga naroda. Drugi ajet pojašnjava šta se dogodilo prilikom susreta Ibrahima alejhi selam sa melekima, Allahovim izaslanicima narodu Sodome i kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesuše, mi ćemo uništiti stanovnike ovoga grada jer su njegovi stanovnici nevjernici. Još jedan opis lutovog naroda, nevjernici. Nikada i jednom narodu se ne pripisuju tako ružne osobine kao što je to slučaj sa Lutovim narodom. Najgori narod sa kojim su se susreli Allahovi poslanici su bili baš oni. Ibrahim poče sa melekima raspravljati o uništenju Sodome. U njoj je Lut, reče im, hoćete li uništiti mjesto u kojem živi 300 vjernika? Nećemo. A ako je tamo 200 vjernika? Nećemo. A ako ih bude 40? Nećemo. A 14? Nećemo ni ako ih bude 14. Ako bude samo jedan, makar bio i samo jedan vjernik, nećemo ga uništiti. Ibrahim reče, u tom mjestu je lut. Ovaj događaj, Kur'an spominje riječima, Kale inne fiha lutan, kalu nahnu a'lemu bimen fiha lanu neđijennehu ve ehlehu illemre etehu kjanet minel gabirin. U njemu je lut, reče Ibrahim, mi dobro znamo ko je u njemu, rekoše oni, mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti. Mi ćemo to mjesto uništiti kad u njemu ne bude vjernika, mu'mine ćemo spasiti. Na još jednom mjestu u Kur'anu se spominje Ibrahimova rasprava sa Melekima i pošto Ibrahima prođe strah i dođe mu radosna vijest, on se poče raspravljati sa našim izaslanicima o narodu Lutovu Ibrahim je zaista bio dobrodušan, sažaljiv i odan. O Ibrahim, ne prođi se toga, naređenje od gospodara tvoga je stiglo, njih će stići patnja sigurno. Ibrahimov strah je bio od meleka koji su došli u ljudskom obliku i kada su odbili ponuđenu im hranu. Pokušao ih je odvratiti od njihove nakane, govoreći im možda će se popraviti, moguće da će uzvjerovati. To je zato što je Ibrahim a.s. bio milostiv. Čak je i one koji su ga jezijetili i uznemiravali lijepo ugostio. Znao je kakav je lutov narod, ali pored toga traži odgodu Allahove kazne. Bio je mu nib, onaj koji se mnogo kajao i Allahu vraćao. Tawah, onaj koji se često kajao za učinjene grijehe, a Tawah, često kajanje za učinjene grijehe i nabe, mnogo traženje oprosta su dva ibadeta koja su ljudi napustili. Ibrahimu dođe Allahova naredba da ne raspravlja o tim ljudima i njihovoj sudbini, jer će njih stići kazna neizbježna. Meleki krenuše prema Mutefiki, pojaviše se u liku mladića prelijepih. Njihov dolazak u takvom obliku je bio ujedno i posljedni ispit za griješnike Sodome. Allah im naredi, sačekajte svjedočanstvo njihovog poslanika protiv njih prije nego ih uništite. Nemojte ih uništiti dok ne čujete njihovog poslanika da im presudi. Meleki dođeše u Sodomu. Jedna od lutovih kćerki ih ugleda noseći vodu sa periferije grada, poboja se za njih, znajući da ako ih razvratnici ugledaju, počinit će blud sa njima, reče im, ovdje sačekajte pohita ocu i obavijesti ga o dolasku mladića. Lut požuri prema njima. Koste, i gosti. Luta bi stid da ih vrati, da neko kaže ja sam tvoj gost, pa da ih vrati. Htio ih je vratiti, ali bi to bilo protivno njegovom ahlaku. Reče im, pođite za mnom. Idući prema kući, htjede ih upozoriti, a da im u isto vrijeme ne kaže, vratite se. Obrati im se biranim riječima, a birane riječi su znak lijepog odgoja. Reče im, ma e'lemu ala veđhil erdi ehlel beledi ahbethu min ha'ula. Nije mi poznato da zemlja ima gorih pokvarenjaka od ovih ovdje. Nastavili su ići za njim. Želio je da se vrati, pa im to ponovi još jednom, pa još jednom. Kao da im je govorio, ovi su najgori, odlazite ponovio im je četvrti puta kako nema gorih na zemlji od njih, a meleki broje ta svjedočanstva njihovog poslanika protiv njih. Lut ih dovede svojoj kući i sakri ih. Njegova žena je bila griješnica, ali ne i bludnica. Ode i obavijesti ih o prelijepim mladićima, reče im da znate samo u Lutovoj kući ima momaka, nikada u životu ljepših od njih nisam vidjela Griješnici požuriše Lutovoj kući, وَجَاءَهُ قَوْمٌ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ I narod njegov pohrli njemu, a i prije su radili sramotna djela. Dolaze žurno iz bluda i žele da još jednom počine blud. U drugom ajetu je ovaj događaj opisan riječima وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ U to dođeše stanovnici grada veseli. Radost ih je obuzela. došli su i mladi i lijepi momci. Pogledaj samo te drskosti i oholosti griješničke. Lud stade ispred njih braneći čast i dostojanstvo kuće muslimanske. Reče im, o narode moj, reče on. Eto mojih kćeri, one su vam čistije. Bojte se Allaha i pred gostima mojim mene sramotite. Zar među vama nema razumna čovjeka? Ti znaš da nam nisu potrebne tvoje kćeri, rekoše oni. Ti doista znaš šta mi hoćemo. Kada je rekao moje kćeri, mislio je po većini predaja na njihove supruge. Svaki poslanik je gledao na žene kao na svoje kćeri. Tako je za žene našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellema rečeno wa ezvađuhu ummehatuhum. Njegove supruge su njihove majke. To je Ibn Kesirov komentar ovog ajeta. A oni koji su rekli da je Lut alaihi salam predložio da se sa njegovim kćerima počini zinaluk, takvi debelo griješi. Kako će dozvoliti zinalog sa svojim kćerima, on je poslanik. Ispravan komentar bi dakle bio sljedeći. Ha ula i benati, imate žena, one su vam čistije, bojte se Allaha, ne sremotite me pred gostima. Zar među vama nema bar jedan pametan? Jeste li to svi pamet izgubili? Ti dobro znaš šta mi hoćemo, rekoše oni. Lud savo zlajađen reče, قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد آه da ja samo imam moć, reče on, ili da se mogu osloniti na nekoga snažnog, kada bi bar nekoga imao da se zajedno sa mnom vama suprostavi, nemam nikoga, sam sam, samo kćeri vjeruju, čak mi je i žena nevjernica. U hadisu kojeg bilježi Buharija i muslim, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je rekao, رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلى الله الله سسملوا وموم براتو لوطو oslonio se na jak oslonac na Allaha uzvišenog. U Fesiri vele kako Allah Đalešanuhu poslije Luta više nije poslao ni jednog poslanika, a da nije pripadao jakoj porodici koja je bila sposobna da ga fizički zaštiti od zla nevjernika. U drugom ajetu se kaže, ovo su gosti moji, reče on, pa mene sramotite i bojte se Allaha i mene ne ponizujte. A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš, povikaše oni. Ako već hoćete nešto činiti, eto kćeri mojih, reče on, a života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali. Već ranije su mu bili zabranili da prima goste i da bilo šta govori o islamu. Allah Đelešanuhu kaže, la umru ke innehum la fi sekretihim ja'mehun. Tako mi tvoga života, Muhammede, oni su u pijanstvu svome lutali. Njihova strast ih je potpuno zaslijepila, pa istinu nisu mogli vidjeti. Ljudima nakon njih se njihov grijeh gadi, ali oni su strast svoju za božanstvo svoje bili uzeli, pa im se gnusoba prelije pomučinila. U Fesiri vele kako se Allah Đelešanuhu nikada nije zakleo životom nekog čovjeka, osim ovdje u ovom slučaju kada je to učinio, zaklinjući se životom našeg poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Htjedoše silom ući u kuću, Lut im reče, sačekajte. Uđe u kuću i nemalo bi iznenađen. Mladići sjede u potpunom smiraju. Sva ova gužva je zbog njih, a oni se ponašaju kao da ih se to uopće ne tiče. Lut reče, kale innekum kaumum munkerun. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون on reče vi ste doista ljudi neznani ne rekoše oni donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju donosimo ti ono što će se sigurno dogoditi a mi zaista istinu govorimo u drugom ajetu se spominje da su mu rekli ne boj se i ne brini se rekoše oni Mi ćemo tebe i porodicu tvoju spasiti, osim žene tvoje. Ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti, a na stanovnike ovog grada spustit ćemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razratnici. Kalu ja lutu inna rusulu rabbike len jesilu ilajk. A meleki rekoše, o lute, mi smo i zaslanici gospodara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi. O lute, neće ti moći ništa nauditi, neće stići do tebe, nikakve neprijatnosti od njih nećeš osjetiti. Svjetina je čekala da izađu lijepi mladići, ali pred njima je stajao Džibril. Od njegovog jednog udarca svi oslijepiše. Allah Đalešanuhu kaže وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ دَيْفِهِ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih mi oslijepili. Iskusite kaznu moju i prijetnje moje. Počeli su jadikovati. Mislili su da su ih opsihrali. Rekli su, sutra ćemo se mi s tobom obračunati. Vidjet ćeš ti svoje. Uprko svemu nije im ni naum palo da se pokaju. Govorili su, ti si nas samo privremeno magijom svojom onesposobio. Dodirujući zidove vraćali su se kućama, ne pokajaše se za grijehe nagomilane. Meleki tada rekoše Lutu alaihi salam Inne mev'iduhumu subuhu Elejsa subuhu bi qarib Rok im je praskozorje A zar praskozorje nije blizu Dato im je života do zore Kako bi Lut mogao bezbjedno napustiti mjesto Na koje će se sručiti silovita Allahova kazna Narediše mu da napusti Sodomu Izvedi čeljat svoju u gluho doba noći a ti budi na začelju njihovu i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje. I mi smo mu objavili ono što će se zbiti, da će oni svi do posljednjeg u svitanju uništeni biti. Allah Želešanuhu kaže فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ I mi sačuvasmo njega i porodicu njegovu sve, osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili i kaže illa ale lutin neđejnahum bi sahar ni'metem min indina kedalike neđzi men šeker samo ne na lutovu porodicu nju u svitanje spasi smo iz milosti naše eto tako mi nagrađujemo one koji zahvaljuju napusti lut to mjesto sa njim su bile samo njegove dvije kćeri. Sa prvim sunčavim zrakama poče kazna u kojoj Allah Đelešanuhu kaže وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati iskusite kaznu moju i prijetnje moje. Kakav je bio azab? Došao je Džibril a.s. i stavio svoje krilo pod grad, pa ga podigao do nebesa, tako visoko da su stanovnici nebesa čuli glas pijetlova i lave pasa, a stanovnici Sodome su čuli tespih meleka. Na nebesima poče kamenovanje ovih griješnih razvratnika. Svakom od njih je bio poslan i namijenjen po jedan veliki kamen na kojem je pisalo ime onoga kojeg će usmrtiti. Potom Džibril viklu tako jaknim glasom od kojeg se svi ukočiše – Potom prevrnu čitav grad i naopačke ga bacio zemlju. Kur'an plemeniti opisuje ovu strahotu riječima فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَيَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ musawwamatan 'inda rabbika wama hiya min adh-dhalimin wama hiya min adh-dhalimin bib'id i kada pade naredba naša mi sve prevrnusmo ono što je bilo gore bi dolje i na njih spustismo kao kišu grumenje od pečena blata koje je neprekidno sipalo obilježeno od gospodara tvoga a ono nije daleko ni od jednog nasilnika i kaže uzvišeni فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل i njih je zadesio strašan glas kad je sunce izlazilo i mi smo učinili da ono što je gore bude dolje i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili. وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ azizur rahim. Spustivši na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili, to je poukali većina ovih neće da vjeruju, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Kaže Allah želešanuhu wal mu'tefiketu ehva, فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى I prevrnuta naselja on je prevrnuo. i snašlo ih je ono što ih je snašlo, pa u koju blagodat gospodara svoga ti još sumnjaš, ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene. Tako je uništena Sodoma na mrtvom moru. Njezini ostaci dan danas tamo stoje kao opomena ljudima i prisjećanje na Allahovu kaznu, da se pribojavaju posljedica ljudskog grijeha od kojih je među najvećim svakako grijeh homoseksualizma grijeh zbog kojeg je tako žestoko uništen čitav lutov narod.